Ciu esperanto existas? Ciu esperanto mortis? La grandega plei multo de la homaro, versaine naudec nau procentoi, scias nenion pri esperanto. Ne scias che gi existas. Multae homoi, kiu vi jam audis pri esperanto, pensas che gi jam mortis, au demandas, ciu gi ancora existas. Vi, cara elegantoi, scias che gi plu existas, sed ancau che gi ancora ne atingis la intensitan celon de la esperantistaro. Tio estas che nia lingvo estu usata en internaziai congressoi cae aliai internaziai arrangioi de neesperantistoi. La declarazio de Munkeno, farita dum la uko de 1951, ienas. La celo de la esperanto movado estas plena apliko de la internacia lingvo esperanto en ĉiuj sferoj de la internacia vivo kaj por ĉiuj internaciaj rilatoj. Evidente vi ni desiras ke tio fina venco, termino kiu representas la ideon ke estontece esperanto povos usigi kiel internacia neutrala lingvo monscale, cae ciu foie pliai homoi havos esperanton kiel duan lingvon, alvenos pleieble frue, sed ni consciigiu che grandai revoluziae movadoi, kiel esperanto, besonis multan jaroen por disvastigi. Compreneble, opposizias multae potenzoi al enconduco de esperanto. Nia lingvo estis ec nomita dangera lingvo. Tiu facto estis tre detale montrita en la bonega libro La dangera lingvo studoi pri la persecutoi contra Esperanto de Ulrich Linz. Tamen Esperanto plu existas, cae tre bone fartas. Estas facto che che nun tempe estas malpli da membro en esperantai organizajoi sed unue tio estas sufficio normala char la esperantistoi ne bezonas visitadi cluboin por comunici cun sam idianoi povante intercomunicigi per interreto Cai due giuste pro la interreto esperanto estas multipli usata ol antaue Alla homoi qui vi volas ci ion pri esperanto, ni povas ne nur diri tion, che nun tempe estes multegae intercomunicigioi per la reto, red messagioi, facebookae cae whatsappae messagioi, twitteroi, textoi cae commentarioi en blogoi, cotopo, sed povas anca mencie quelcaen alien factoin. Esperanto estis reconita de UNESCO existas pli ol tridec quin mil libroi in nia lingvo, inter ili traducoi de famae vercoi de la monda literaturo. Existas circa du mil esperantae revuoi in la mondo, plurai el ili ancao virtualai. En Wikipedia legeblas prescao ducent quardec mil articoloi en esperanto. En YouTube Oni povas spekti multain esperantain videoin, cun au cae musico. Existas quelcae radio stazioi el elsendas programoin en esperanto. Versaine la plei gravae, cun la plei granda quanto da esperanta elsendoj estas la Pola Radio cae la Cina Radio Internazia, Ambo alireblae in la interreto existas ancau alia retradio, la Esperanta retradio, sed gi ne estas vera radio. En gi estas publicigatae ciu tage, ecte plura iaroi, Esperantae textoi, es avantaggio estas che ili estas kai legeblai kai auskulteblai. Se vi, cara leganto, esperantigis antau multa iaroi, sin dube vi jam leges multa in libroin cae aliaen textoin in esperanto. Anco mi mem ec lernis tion lingvon antau suffice da jaroi, sed pro manco de tempo cae de profunda intereso mi leges tre mal multe, cae char mi vere esperantigis nur antau mal pli ol qua jaroi, mi ancorau ne havis tempon por legi tion, kion mi shatus legi existas tiom da interesai textoi, in libroi, revuoi, la interreto. Ne eblas legi cae asculti cion tion cio interesas al oni. Ciu tia lingvo estas morta lingvo? Ciu tia lingvo ne existas, ne plu existas? Tamen, ni ciu iscias, che necessas fare plida reclamo per esperanto, pene pli forte disconigigin.